Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam više ništa treba. Idemo na sljedeći hadis. do 168. Na nebi hurirete radi Allahu anhu, na Rasulallahi sallallahu alaihi sallam qal: od Ebu Hureyre radijalna anhu se prenosi da Allahu poslanik sallam sallam rekao lejsa adal muslimi fi abdihi wala feresihi sadaqa kaže nije na muslimanu da daje zekat sadaka ovdje pa se ovdje se u svi u hadisma naziva zekat sadakom a to u stvari širijskim tekstima tako nazivaju Kur'an i sunnetu i nema sadakatu zaista sadaka se daje po pa nabrojene osam fondova sadaka, u stvari misli se na zekat. U, u šrijeskim tekstom se sadaka naziva zekatom. Odnosno zekat se naziva sadakom. Kaže Lisa, ali muslim nije obavezan muslim da daje sadaku, odnosno zekat, fi abdihi za, na svog roba, wala fi feresi ni za svoga konja. Kaže fi lafzin u, u drugom tekstu, Uh, ovaj uh, u drugom tekstu misli se ovo, ovo pojašnjeno da je to u stvari kod muslima došlo nimu tefku na lihi kaže illa zekatel fitri fir rekiqi osim kaže zekatul fitr da dadne na roba dobro uglavnom ovaj hadis to je, to je tekst Alisa s ovim dodatkom od muslima ovaj hadis uh, znači pojašnjava uh, jednu vrlo bitnu stvar a to je uh, <clears throat> da islam i e, u obavezivanju ljudi da daju zekat gleda stranu pravjednosti i jedne vrste e, društvene solidarnosti među ljudima. Pa obavezuje od ljudi bogati e, ne u svom vrstu u svim vrstama imetka koji ima da daje zekat, nego da se daje zekat, to su zaključili islamski pravnici, učenjaci, na osnovu širijaskih tekstova, da se zeka daje iz imetka takozvanog tako namije, envalu namije. Imetak koji ima svojstvo da se raste, da se razvija. Znači, obrče se i raste, razvija se. Ima, e, ima, moć, ima mogućnost da raste, a ne ona koji stagnira na istom stepenu, na istom nivou. I e, e, znači svaki meta koji, e, ko, s kojim se, e, koji se nešto radi i vrti oko njega da on može da se razvija, da rase, na njih se daje zekat. Onaj na, na koji nema tu karakteristiku, na njih se ne daje zekat. A, a, ima veze s ovim hadisom. A, tako znači, u, u, znači mimo ovo što smo dosta spomenuli, od imetka, znači imamo onaj, meta, on, onaj proizvod koji izlazi iz zemlje, on ima mogućnost uvijek razvija da raste. Znači taj imetak koji sam po sebi se razvija. Također trgovina, ljudi koji se bavije trgovinom, oni obrču stvar imetak sa ciljem da, da zaradi, da, da ima što više imetka. Znači to je, e, to je imetak koji, e, koji je e, ciljano se sa njim radi da bi se razvijao i da bi se u, u mnogo stričavao. Za razliku od ostalog imetka, koji nema tu karakteristiku, na njeg se ne daje zekat. Poput e, toga što se ne daje zekat na jahalicu. Ovdje spominjati feres. E, spominjati konj. A Pod konjem se naravno tu odnosi se i na magarca, i na konja, i na magarca, i bilo koju vrstu jahalice. Današnji to znači na auta, prijuzno sredstvo koje osoba koristi lično za svoje potrebe, na njih se ne daje zekat. Zekat znači e, na konja, na devu, na magarca, na auto, bilo koju vrstu jahalice, na roba koji ti, koji ti radi, izmeti, radi oko tebe, e, znači zna se e, šta, sve, rob, šta je sve prije radio. Također na aparate koje imaš u kući, posteljinu, stolariju i sve ono što imaš u kući, sve živo što imaš od namještaja i tako dalje. E, sve to ti koristi, sve što, je, što ti lično koristi, na to se ne daje zekat. Naravno, ovdje spominjate u tekstu Hadisi, kaže, ila zekat el fitri, fir rakiki, osim kaže da se daje zekat, zekat el fitri, ono što se daje u toku Ramazana, pretka Ramazana, kaže daje se za roba, odnosno, zašto ovdje spominjate, kao, da se napomeni to, da je u stvari, uh, Eh, za roba se daje zekatul fitr iz razloga što je zekatul fitr vezan za, za osobu, za lično, nije vezan za, jel, eh, jel bogat nije bogat, ima, zato se daje zekatul fitr za djecu, za, po glavi se daje, jel. Eh, čak jel imamo i da je mu stehab dat za, za ženu koja, koja, koja je trudna, ima u stomaku dijete, da se da zekat na, na, di, znači, na fetus koji je u stomaku, mu stehab je što se prenosi od Osmana radijallahu anhu. Uglavnom ova karakteristika je vrlo bitna da se da se ona razumije e, a vezana je za zekat. Da se zekat daje uglavnom na imeta koji je e, koji je sklon razvoju, umnožavanju. A ne daje se zekat na imetak koji ti koristiš za svoje potrebe, bez obzira što on vrijedan, što on velik i što je vrijedan. Tako da je greška kod nas ovo što imamo, kod nas ga daju zekat ono, na blokove, ono ide u džamije, to pa dođe osoba i ono, ofrlje ima, bogata ima mjetka, pa kaj to ono, procijeni ono, od mene, evo, kao, evo, 200, 300, 500 maraka na ono, sve što ima, znaš. Feze, sveze, on čuje, što ima, ima kuću, ima, kao ima kuću, ima auto, ima dvoje auta, ima, pa kao može ti dati toliko, znaš, veze, sveze, on ja, to je budalešna čista, to govori koji je to džehl, to isto da odiš, zato pa, znate šta, je ovdje problem, zekat isto koji namaze, Ne možeš ti zakat ovaj, rad kako ti hoćeš. Namaz ko što klanjaš saba dva rekata, akšam tri rekata, tako ti zekat. Znači ima taj metak, toliko daješ na to. Ti možda koliko hoćeš od sebe lično, ti daju sva ovi metak radni sadako. Ali govorim šta je propisano, što potpada pod ibadet, Zakat ibadet, znači imaš taj metak, za njih daješ. I to je završena priča. Nemaš ti tu sad ti nešto tam izvoljivaš, nešto kaže, e, ja, evo, na, i, e, tu sad, sad pravi greška, znači, od zekata se pravi isto kada on do dobri, svoje, ono, dobro dušan, svoje volje, ono, da, et, kao, et, od mene, evo. I onda procjenjuje e, na, na imeta koji nema veze za, za davanje zekata, njega procjenjuje i daje na njeg zekat, a ono, ono što stvarno treba dati, ne razmišlja ni pita kako da se proračuna da bi se izračunalo da se dao zekat. I naravno tu ima ti promašaja i smiješnih stvari i žalosni koji stvar govori o džehli, o džehli razumijevanju ovog pitanja i stvari jedan vid izmotavanja, izbjegavanja pravog davanja zekata. A onda sad ovom s druge strane, oni koji uzimaju, bitno je da da bilo šta uhari, jel, što god izglaviš od njeg uharija, uh, E tako onda, znači, to je smjurija da u praksi, ali eto ovaj, na, naravno, ima naravno unutar islamske znanice oni koji kopije zakat, svjesno toga i na, e, nadam se da trude da popravi to stanje, ali, ali žalost, znači, da, mi to znamo iz praksi, znate, u džamiju, kad dođu, kad ljudi daju i ono, i čak ga ne pita, daje zakat na novac 50 maraka. Koji, a, a računa nisam da je ono 6 ljada, znači, kako može biti 50 maraka, ili 100 maraka. Znači, ako je nisab 6.000 maraka, koji je minimum koji mora da zekata? 150 maraka, ne može ispod 150 maraka dati. Znači, on sve što dane ispod 150 maraka, znači, znači on je ili prohlupo, nema pojma, i, i ona što uzima i ona što daje. Znači, kako će da e, na manji? Znači, daje zekat na manji od, od nisaba. Što je smiješno, znači, može davati zekat, to je sadaka. Reći sadaka, nije zekat. E, tako da se iz toga zaključio stvari da tu ima fini provala ovaj, i, i, i razmišlja, ne zna se ni ko pije, ko blač, bitno je da ide, nek se puni. Dobro, znači ovaj hadis nam pojašnjava sljedeća, to je znači da se ne daje zekat za roba, da se ne daje zekat, znači e, roba koja je osoba koja je izmete, ne roblja s kojim se trguje, znači izuzetak je to, e, ne daje se na, e, za konja, konja koji se koristi za svoje lične potrebe. I to je pojasnio Ibn Qaim i govorio na mnogim mjestima da u stvari ovdje je napravio izuzetak, znači, što se tiče ovaj, ove iste robe, od roblja, od, od konja koji se koriste za trgovinu, za obrtanje, razvoj, za zaradu, za njih se daje, za njih se daje zekat. E, naravno, pa se ovdje kad kažemo e, konja koji se koristi za, e, za trgovinu, misli se da se trguje s konjima, a ne da bude konj s onim kojim se dostavlja roba. I danas ne daje se znači, zekat na auto koje osoba ima. Uh, recimo auto, ima auto, ima prijevozno sredstvo s kojima ima trgovinu. Ne daje se, znači, zekat na auto, vjerojatno ću nam dužiti da pojasnu to pet drugom prilikom, znači osoba koja ima, recimo, ovaj, trgovinu i ovaj, neki shopping, nije bitno, uh, ono na što se daje zekat je stvar roba koja se obrči, kupuje i prodaje. A ono ostalo, sve što ima, znači, od, od, od aparata, od frižidera, od auta s kojima vozi dovozi i tako dalje, na to se ne daje zekat. Jer to roba ona koja se ne obrči, nego ono što se preprodaje, na to se daje zekat. <clears throat> tako da je to znači ovaj e, izuzetak, znači izuzetak u smislu koja god roba u osnovi koja se ne daje zekat, odnosno koje god materijalno sredstvo nekretnina na kojoj su u osnovi ne daje zekat, od ovih stvari koje su spomenuli, kad se to pretvori u trgovačku robu, onda se daje zekat. Recimo osoba ima njivu, ima, njivu ima 100 dunuma zemlje, ili što bi naši rekli duluma, ovi stari, 10 hektara, ili tako. Znači, ako ima toliko zemlje, ili uh, e, ova, jel treba davati zekat na tu zemlju? Jel treba davati zekat? Ne treba davati zemlju, ali ako na toj zemlji sije nešto, obrče i radi, ta, e, ono što izađe, plodovi što je razvije, na to daje zekat. Kada daje na zemlju, kada je da, dava na zemlju zekat, kada je pretvori trgovačko robu, trguje sa zemljom preprodaje zemlju, kupuje, preprodaje i ovi kuće što kupuje tu preprodaje nekretnine, kad to postane trgovačka roba, onda, to, onda se to preti, pre, e, prelazi u trgovačku robu na kojoj se daje zekat. Dobro, da ne udutam te ime od hadisa. Uh, također u hadisu je pojašnjeno znači, da je za, za katar fitre da se daje na roba, svejedno bio za trgovinu ili ne bio za trgovinu, to usputno pojašnjeno u hadisu. <clears throat> Eh, uglavnom ovaj eh, ovaj hadis pojašnjava da sve ono eh, što vlasnik, što osoba koristi što koristi za svoje lične potrebe za te stvari se ne daje zekat. Jer da daje zekat, gledajući s druge strane, da daje zekat na te stvari što on lično koristi, onda bi vremenom mu zekat pojuo imetak. metak. Znam se nekoliko godina daje zekat na te stvari, znači vremenom tu nema, ne stobi taj imetak. Jer nema, nema tu karakteristika se razvija, da se uvećava, taj umnožava taj imetak. I zbog to dolazi ona poznato razilaženje, e, navodi to od Abdullah Besan, razilaženje, veliko razilaženje među šljacima oko hulija, a u stvari nakita koje žene imaju. Dobro, možda naše žene one imaju nešto nakita, pa to nama nije toliko simpatična mesela. Uh, a recimo u arabskom svijetu ili kod bogati ljudi ovaj, eh, nakit u zlatu i srebru je nešto sasvim normalno. Znači to, to žene kad sjednu na svojim onim sjedlima, to se fali koliko koja ima, šta ima od nakita, koliko težine ima i tako dalje. Ovaj, možda kod nas, vam, koji smo malo ovaj, slabije stanja, to malo ispadni onaj smiješna mesela, a jako bitna mesela. Jako je bitno u smislu davanja zekata. I tu imam poznat veliko razilaženje kod toga da li se daje zekat na na nakit. Da se daje zekat na nakit? Pa dva ona poznata stava. Po jednu, eh, po jednu skupinu čenjaka se ne daje zekat na nakit, po drugom se daje, a imamo onaj eh, učenjac koji pošnjavaju eh, zašto se ne daje razlog, zašto se ne daje na zekat na i to je preneseno od Selefa, to je opće poznat stav. Zašto se ne daje od skupina shaba zekat na nakit? Na nakit koji koristi žena? kaže koji žena koji nosi, koji koristi, ne daje se zakat na njega. Jer kako za svoje lične potrebe, kaže što sve ostalo drugo se koristi od stvari koje se koristi, ne daje se zakat na njega. Kada prijeđe u stanje da ga ne koristi, nego ga onako uskladišila, dobila ga, ne koristi ga uopšte, ne nosi ga, kad kaže ovdje koristi, može ga koristi, može ga iznajmljivati. Ako iznajmljuje neko, šta znači iznajmljivati, vjerojatno se čuli za to, ima iznajmljivanje nakita. Neko ima neku feštu, slavu, nešto tamo, izlazak neki, e, bilo šta i iznajmi se mi i tako imaš 50 maraka večeras nos moj metak, nosi, to žene radi. Pa naplaćuje se iznajmljivanje znači. E, uglavnom razlog e, skupina čanka koji kažu da se ne daje zekat na, na akit je to što se on upotrebljava. Onaj koji se upotrebljava ne daje se zekat na njega. Onaj što se ne upotrebljava na njih se daje zekat. To je jedan od stavova. E, znači jedna skupna članka kaže uopšte se ne daje zekat na nake, drugi kažu pravimo razliku znači, koji e, između tog nakita koji se koristi, koji ne koristi, onaj koji se koristi daje zekat, onaj koji ne koristi ne daje se zekat. I treći skupna članka kažu uopšte daje se na, na sav taj nakit zekat. I on, on dokazuju s dva hadisa, me dva hadisa, vjerodostan hadisa, sa njima se dokazuje ovaj, obaveza davanja zakata, međutim, ovaj, ti hadise ima jedan problem, e, doćemo možda u Buluma Ram imaju ti hadise spomenuti, pa, pa se o njima detaljnije govori, znači ovaj, imaju problem oko razumijevanja njihovog i ovaj, što je duga priča za to uglavnom, ovaj, ima, ima sa strani, slabo sa strani dokazivanja iz njih kako, kako obavezuju da se daje zakat na zlato i na srebro. A to kad uđe e, vrijeme, za to se govori, govorit ćemo inšala. Andalusam, Andalusam, Andalusam